Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Kunin mo yun, magagaling yun. Huwag na yung iba na, yung ano, yung ex medalyon wag na yun! May abang yung mga ex-medalyo na yan. Wala pang medal eh. Oo, wag na, wag na yun. Kala mo rin eh. Oh, sining away mo naman dyan? May eh, kumukuha ng ano, na racket. Oh. Naghanap ng rapper, tsaka oh. mag-show. Sabi ko si Basilio, tsaka si Smaglas. Oh. Kinukuha yung ex medalyon Sabi ko, wag na, ng sardinas. <laughs> Mas magaling pa yung sardinas, alugin mo. Nilalabanan niya ako doon. Sabi niya, marunong ka ba mag-rap? Buti na kuha ko to. Ikaw ba marunong ka mag-rap? Ako nga nagturo doon eh. Sa Basilio, tsaka si Maglas, oh. yung ex medalyon may nagturo doon. Lumaki ulo, pumutok. Ulo. <laughs> Sige nga, paano nga nung ano, pa-testing nga ako dyan. Give me some voice. Beat, sige. One, two, go! Kami ay marami, kayo ay konti. Kayo ay wala na, sabog ang ulo nyo. ang galing. Di ba? Ang ano nung, ano mo ha, ang may mga sabog-sabog ng ulo ha. Ah. Sagutin na natin to. Okay, ang unang tanong. Sabi ni Jed Negios, may eye bag po ba ang third eye. Ayan na nga. My third. Alam ba ninyo <laughs> Alam na ba ang unang nagkakaroon ng eye bagay ang third eye? Bakit? Dahil hindi pumipikit ang third eye. Napupuwing din yan. Hindi siya napupuwing pero namamaga ng namamagay mata niya. Yung, yung eye bag ng third eye... Kuya Jobert, may tanong lang ako. Kasi curious lang ako sa third eyelid. Saan parte ng katawan ng tao nakikita ang third eye? Dito. Ilan? Kung wala dito, dito. Kaya hindi nakikita. Dito? dito. Sa likod ng bagang. Oh. Sa ilalim ng tonsil. Nasa binong buong bibig na. Third eye. Yung mata nun, di mata to. Kada... Sa sobrang bigat ng ano, eye bag, palaki ng palaki, natatakpan na yung mata. Pag nag-surrender, hindi ka na makakita ng multo, mga ganun. Oo. Paano ba nabubuksan yung third eye? Buksan mo lang. <laughs> Ganun lang yun? Ganun lang, ibaba mo Wala lang. mga orasyon, mga Wala. Walang mga orasyon. Yeah, nakakatakot lang kasi magka-third eye. Bilang lang ang mga ng tao nagkakaroon ng third eye. Paano ka magkakaroon ng third eye? Sino, Magkaroon sino? ka muna ng first at second. Third eye, nakikita mo mga laman lupa. Mm-mm. Fourth eye, duwende. May fourth eye pa! Meron. Meron fourth eye? Fifth, manananggal. Oo. Kasi nasa taas yun eh. <laughs> Lumilipad. Six. Yung mga, mga dito, yung third eye na nandito, puro duwende lang nakikita. Mm. Oh, puro pa babae. Eh yung pinakamatinding nakakakita talaga din yung 8 i 8 i Pinya lang yun. <laughs> pinya lang yun. Pinya lang. Kasi, Nakakita, ng, ano, lagi ng mga ah, multo. Pag matamis, hindi nakakita ng ano yan. Naka, la, la, ibig sabihin ng matamis na yung pinya, nakakita na lahat yun ng nakakatakot yan, na nililaw sila. Mm. May sakit na sila. <laughs> kaya, kaya pala taas-taas yung buhok ng pinya. <laughs> Tapos naninilaw, yung atay nun, wala na. <laughs> Lalaglag yung atay. Pag nalaglag yung atay ng pinya, maninilaw yon, matamis na yon. Mm. Pag binuksan mo yung pinya ng hindi pa hin hinog, ang pait nun. Ah, talaga? Kasi yung atay hindi pa nalaglag. Oo, oo. Abdo. Ay, naku, Jobert. <laughs> Next question. Next question. <laughs> next question. Okay, next question. Sabi ni Wilfredo Salatamos. Ba, ano rin to ah? Siya pa rin yun, sila ta sa Sasabihin sa'yo, uy, ba't namamagamata mo? Hindi ah, sa Latamos eh. Sa Latamos eh. Nasa salata, salata ah. <laughs> Nasa salata ako yan. Eh. Bakit hanggang 3? Tatlo lang ang bilang ng kumukuha ng picture. Bakit hanggang tatlo lang daw ang bilang ng kumukuha ng picture? Yung 1, 2, 3. Noon, noon, noong unang labas ang camera, 10. Ano? Ten ang bilang. One, two, Sinisindihan pa kasi yung ano yung plus nun eh. Oo. May apoy pa yon, lalagyan pa ng gas. Oo. Gas, uling, papaypayan pa yon. Pag maliab na maliab na, one, two, three, Nakakapagod <laughs> maging photographer six, dati. seven, maliwanag na eight, nine, pitit! <laughs> Kaya yung mga tao, pag kinuha naman, nakaganon, <laughs> Oo. paso. Oo, nabibigla. Nabibigla. Yung iba nakaganon. Yung iba nakapikit, natalsikan na ng abo. Kaya, oo, oh, da- Nakapaypay. ibig sabihin, kaya naging... Pitik! Pitik! Aray! Yung isa na Yun nga, yung camera. Tapos Anong unang tatak? Unang unang tatak ng ano, ng... Ha? Anong- Tagal. Ha? Tagal. Tagal ang unang tatak na camera? <laughs> Tagal. Pabili nga ng tagal. Bakit tagal? Tagal. Pero yung una-una talaga no, wala pang flash yun. Ang dilim. Ang dilim. Makikita mo lang yung mga, yung korte lang. Oo, ng tao parang Family ultrasound. portrait. Parang one, ultrasound. two. <laughs> Click! Sick! Pagbukas, may mga anino lang. Asa si nanay dyan? <laughs> Yun know, oh. Siya ba yun? <laughs> Oo. Kababok, di ba? Ah, si nanay nga. Si lolo. Ay no, oh. nasa, asa kama sa likod. Tulog. Ay, ito, ano, eh, ito, gusto ko lang, ano, ah, tawag dito, yung additional question lang, sa akin lang. Kasi gusto na ako curious ako, hindi ko alam kung ano yung proseso kung paano na gagawa. Nagagawa yung na ano, kumbaga na yung, yung, yung ano, yung film. Film, no, nagaging nagagigig picture. Di yung camera nung ganun kalaki, di ba? Oo. One, two, three! Chug! Pagtunog nun, chug! Malalaglag yun sa studio sa baba. <laughs> meron, meron. Chug! Pupunta yun sa mesa, sabay, oh. <laughs> the drawing ka nun. <laughs> drawing lang pala. Ang galing mag-drawing ng mga nandon. Ang galing ng drawing ng nandon. Malaki yun eh, ganun. Tapos oh. yung camera ganun, may nakalagay na puting parang ano, parang papel na may karton. Hmm. May butas dito sa ilalim. Yung yung artist na kagano'n na pinapanood mo yung turing mga kukunin. <laughs> One, two, chung! Huwag mo kayong gagalaw, hindi po. No, hindi no. Okay na. Okay, yun. Yung dati Na-develop na. caricature pa nga ng Na-develop itsura. na, nun. Eh. oo. Ba't ang taga... Kinunan nyo na kami, ba't ang tagal? Huwag mo kayong gagalaw. Walang nanunal. Kaya ang, ang unang count nun, ano, ano bang unang count? Pinakamatagal na bilang no, bago makuha mo yung ah. picture mo, 1,000 counts. Ang tagal naman nun. Una yung tunog. Ready? Cube! 100, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Walang gagalaw. Kaya yung pose mo, kailangan informa mo na relax ka. Oh, <laughs> talong pose yan, Oh. Tsaka yung mga ano, yung mga jump, papapansin. Jump ano, jump yung mga shot, jump, jump shot. Uh, walang jump shot nun. Mga ngawit ka. try, yung mga waki. Oo, oh, try mo nga isang One, kapaalam. two. Three, jump shot. <laughs> zero, one, zero. 500 pa lang, uwi ka na. Kaya na lang. Ayoko na. Okay. Para sa ating Katanungang puso. puso. Sabi ni Rex Gonzalo Gomez, Paano malalaman kung manloloko ang isang tao? Nakoy mo. Oo, oh, pag pumalan, yung pag <laughs> Nakoy mo. Pag niloko ka nun, loko-loko yun. Oo, <laughs> ka. Patay ka, no? Wala mo kung loko-loko yung tao. Mm. Bakit mo kailangang alamin, di ba? Tanungin mo, pag iba sagot, Who discovered the Philippines? Three. Three or oh, one, ganun. Yan, loko-loko na yan. Alam niyo na yan, loko-loko na yan. Para malalaman ng Two isang times tao. two. Zero's <laughs> out! Loko-loko yun. Oh. malalaman, tanungin mo ang isang tao. Kilatisin mo lang, di Ano pangalan mo? Grade 3 lang ang ako. <laughs> Anong pangalan mo? Din Dean! si Dean, Anong pangalan mo? Engineering. Engineering. Okay na, punta na tayo sa ating Britney Spears. Pabati sa Alhambra at Ternola family at sa mama kong si Louie at Cuneta. Gabi-gabi po kami noon ng sagot ka ni Kuya Jobert. Lance Andre Lacambra. Yan. At syempre, pag-greet me naman po sa kaibigan family at sa tropang glapa, glacarp. Hanep, glacarp? Tropang glacarp. Salamat po, Lodi, Anthony, kaibigan. Uy, kaibigan natin. Shoutout po sa mga Martal at Mojica family at sa nanay kong mabait. More power sa show ninyo, Noreen Martal. Uy, hindi namamatay yan. <laughs> Oh, Martal. Imartal. <laughs> Imartal. Yung mga Imartal. Ayan. At syempre, Kuya Jobart, paano sila makakapagtanong sa atin? <laughs> I-like ang Facebook page ng Sinimo at makakita kayo ng post na kagaya nito. At sa post na yan, i-comment lang kayo ng mga tanungan at sasagutin namin kapag na ginaganap. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sino Mo. Tandaan ninyo lahat ng tanongin ninyo, kayang-kaya namin sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Joe Birthday Pepto. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.